مولا عبدالرحمن رمضان شهید اسلام قرآن مولا عبدالرحمن رمضان شهید اسلام قرآن بگوین یه مساج دا جهون و بشناس نین خاینون بگوین یه مساج دا جهون و بشناس نین خاینون مولا عبدالرحمن رمضان شهید اسلام قرآن مولا توحید اسلام یا قرآن بگوین مساج دا جهان و بشناس من خاینان بگوین یه مساج بجیهون و بشناس لین خیرون جده همت خواب کردین اینم اسلام قرآن وندین جده همت خواب کردین اینم اسلام قرآن وندین تبلیغ اسلام یاد کردین ینتم ملت هیشار کردین تبلیغ اسلام یاد کردین ینتم ملت هیشار کردین ینتم ملت هیشار کردین من عبدالرحمن رحمان رمضان شهید اسلام یا قرآن مولا عبدالرحمن رمضان شهید اسلام یا قرآن ببین یه نتاج دا جهان و بشناس لین خاینان گل یین مساج تا جهان و بشناس لین خیران خیلو وطن حق ما واجین ما چه واسه زما بکن خیلو وطن حق ما واجین ما چه واسه زما بکن یین و ما چورانی ترسن ما قد قرعون وارنی وردن یین و ما چورانی ترسن ما قد قرعون وارنی وردن ما قد قرعون وارنی وردن قل عبد الرحمن Rahman Ramazan Şehide İslam yok Kur'an Mola Abdurrahman Ramazan شهید اسلام یا قرآن بگوین یه مساج دا جهون ما بشناس من خائنان بگوین یه مساج دا جهون ما بشناس من بل بلعن منافق خاینان پیرون اردست و بینان بلعن منافق خائنان پیرون اردست و بینان حجوم کن سر بسلمونو جنی دینو نیمونو حجوم کن سر سر مونا جن دینانی مونا جن دینانی مونا عبد الرحمن رمضان شهید اسلام و قرآن مولا عبد الرحمن رمضان شهید اسلام و قرآن ببین مساج دا جهان و بشناس من خاینان ببین مساج دا جهان و بشناس من خاینان خاینان كرتين ضميشن جيبه ثمنون خاين الحجوم كرتين ضميشن جيبه ثمنون ما فاجن حكم يقرعون شما فاج ما شما كشن ما فاجن حكم قرعون شما فاج ما شما كشن شما فاج ما شما كشن عبد الرحمن رمضان شهيد اسلوب القران مر عبد الرحمن رمضان शहीद इस्लाम कुरान پگوینین مساج دا جیهون و بشناس من خاینون پگوینین مساج دا جیهون و بشناس من خاینون یتم جاده هم میراشی گره سنت محمدی یتم جاده هم میراشی گره سنت محمدی آرمنی بی دشمنی یه شهید کرده آرمنی بی دشمنی یه شهید شهید خیلو یه شهید کرده مراد رحمان رمضان شهید جود Kur'an, مولى عبد الرحمن رمضان شهيد İslam Kur'an Tegün yenmez sajda cihan Babşenatler kayınan Tegün yenmez sajda cihan Babşenatler kayınan Mola Rahman Ramazan Şehidi İslam Mola Abdurrahman Ramazan شهید این دنیا قرآن تگل یه مساجدا جهون با بشناس کن خاینون با بشناس کن خاینون با بشناس خاینون